Benim adım Nada, Nada Dosti, Arnavut'um. 30 ee, yaşındayım, evliyim. Ee, lisans olarak tercümanlık bitirdim. Ee, sonra yüksek lisans İngilizce öğretmenlik bitirdim. 2012'de Türkiye'ye geldim. Okumak için geldim. Şu an Ankara Üniversitesi'nde gazetecilik okuyorum. Yüksek lisans tez dönemindeyim. din hakkında yani Hristiyanlık, İslam, Budizm, Yahudizm hakkında okumaya başladım. Ve yani e, biraz e, küçücük bir araştırma yaptım ve kendime İslam'a daha rahat, daha e, huzur hisset, huzurlu hissettim. Hello, my name is Anas. I am Denada's husband. I'm as well from Albania. Uh, I became a Muslim uh, when I was around 14 years old, so it's uh, like 18 years now, alhamdulillah. Uh, we have been married with Denada since 10 years almost, and now we have a son, uh, around 5 years old. His name is Ansar. He was born in Turkey. Uh, six years ago, we decided to make some change and to come and live and study in Turkey. And we decided to come uh, and study media. My wife Denada, she is doing her master degree in media and communication, and me myself, I am doing PhD in media and communication. Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için tercih ettik. Yani okumaya tercih ettik. Karvak Kültürler Arası Araştırma ve Dostluk Vakfı üyelerimizden Nada Dosti e, bir gün e, bir programımıza katıldı. E, buradaki ortamı çok sevdi. Biz de onu çok sevdik. Ee, ve yaklaşık 10 yıldır e, gelip gitmekte, faaliyetlerimize katılmakta. Sadece katılmakla kalmayıp aktif katılım da sağlamakta. Arnavutluk'ta %57 e, e, Müslümanlar var. Ama gerçek Müslüman sayısı belki daha az olabilir. 50 yıl boyunca e, komünist döneminde vardı. E, komünist döneminden sonra demokrasi e, geldi. E, bu dönem yani komünist döneminde İslam tamamen e, yok edildi. Komünist döneminden sonra e, demokrasi dönemi geldi. Biraz medya medya nedeniyle ve komşu ülkelerden etkisiyle e, bir Hristiyanlık kültürü oluşturdu. E, ee, o zamanlar ben küçüktüm ama e, Allah'a inanıyordum ve Hristiyanlık bir şekilde dua ediyordum her zaman. E, yine de bir, bir e, boşluk hissediyordum her zaman. İlkokul ve sonra ortaokul e, bir sanatsal özel bir okulda e, okudum. Aynı sınıfta da yani sınıftaki bir arkadaşım vardı. E, ilk önce ondan davet aldım. Bundan sonra din hakkında yani Hristiyanlık, İslam, Budizm, Yahudizm hakkında okumaya başladım ve yani e, biraz e, küçücük bir araştırma yaptım ve kendime İslam'a daha rahat daha e, huzur hisset huzurlu hissettim. Müzik yani bir arkadaşım aynı okuldaki bir arkadaşım Ürdün'e okumaya başladı. E, ilahiyatı bitirdi. E, döndüğünde bize camiye davet et, etti. E, sohbet veriyordu. Dersler veriyordu. Yani biz katıldık. Yani ben ve ablam e, sohbete katıldık. Ve orada çok etkilendim. E, konu şuydu, e, e, Allah cennete e, insana nasıl e, yani Allah insana karşı çıkacak ve diyecek ki ben rahimim. Yani bu bu anda bu sohbet yani bu kelimeler beni çok etkilendi. O yüzden o zaman tamamen şehadet söyledi. Şehadetin kelimesi söyledi. Şimdi e, ailemle konuştum. Yani ben bu karar verdim. Yani İslam olduğum artık, e, Müslüman olduğum artık. E, ama ailem çok karşı çıktı. o zamanlar İmam Hatip'e okumaya karar verdim ama ailem izin vermedi. o yüzden hatta başvururken seç sonuçlar e, bakmaya e, gittiler annemler ve dediler ki e, kazanmadım artık başka bir okula gideceksin. Aslında sonra ben kendime gittim ve sonuçlar gördüm. Aslında en en iyiydim. Yani en iyi kazandım. Yani bu İmam Hatip'te baş, başvuruları. Zorla gidebildim yani okuyabildim İmam Hatip'te. doğduğum ve yaşadığım e, şehirde bir üniversite vardı ama orada e, başörtü yasaktı. E, o yüzden başkente okumaya başvurdum, üniversitede başvurdum, kazandım. Orada tercümanlık bitirdim. Aynı zamanda eşim de, eşimle tanıştım. O da Müslüman. Hikayesi, onun hikayesi biraz benziyor. Yani benimki de benziyor. Bundan sonra Türkiye'ye okumaya geldik. Müslüman bir ülke olduğu için Türkiye'yi seçtik. Ee, bizim yani İslam'ımız daha rahat yaşamak için e, Türkiye'yi seçtik. Nada e, Eşiyle beraber gelmişti Türkiye'ye. Ee, eşi doktora yapıyor, kendisi yüksek lisans yapıyor. Ee, burada bir çocukları oldu, Ensar. Ee, Ensar e, kucağımızda büyüdü desek burada yalan olmaz. Uh, we decided to come to Turkey because uh, as a Muslim country, Of course, it is more Muslim-friendly country comparing to Albania or maybe to many other European countries. So uh, we decided to come here and we have uh, been find ourselves, let's say, very well actually in, in this country since uh, six years now. And uh, we have been doing our thesis. Uh, my wife, she's doing her thesis in, uh, in gender studies uh, mainly focused on Islamophobia, and me myself as well, Islamophobia in, in the media, mainly in the Balkan media, especially in, in uh, Albanian-speaking media. Um, currently, I am working as well in an international organizations, which aim is actually to help Muslim countries to be more developed. Uh, so we do like, uh, we support them actually by uh, supporting them in uh, human resources like training, uh, giving different educations, etc. and doing also uh, different research. Okay, as I mentioned, uh, I became a Muslim uh, many, many years ago, like 18 years ago, and Allah Almighty uh, wanted to guide us in Islam, alhamdulillah. And since then, Allah wanted for us to continue, and we never, we never left. Ailem e, çok e, karşı çıktı. E, hatta evden kovdular beni. Sonra ondan sonra şey akrabalara gittim yani yaşamaya oturmaya gittim. Hatta akrabalar biraz karşı çıktı yani neden sen aileye senin evinde dönmüyorsun artık evine dön. Bundan sonra birkaç birkaç gün, birkaç hafta camide e, şey mm, oturdum yani e, oraya yatıyordum. Sonra e, gündüz okula gidiyordum. Geceler camide kaldım. Küçük bir şehir olduğu için insanlar konuşmaya başladılar ve aileme yani evim, evime döndüm ve söyledim ki yani artık yani herkes konuşmaya başladı. O yüzden Ondan sonra kabul ettiler. Yani e, ikna edebildim Çünkü onun e, onların korku yani ben artık yani Müslüman olduktan sonra artık üniversiteye okumayacağım. E, kendime evim, evinde kapanacağım, evlenmeyeceğim. Hiç kimse beni istemeyecek falan düşünüyorlardı. Ama tabii ki öyle olmadı. Adanın e, en önemli özelliği girdiği bir ortamda hemen e, sıcak bir ilişki kurabilmesi, yeni insanlarla e, tanışıklık yapabilmesi ve o orada eksik olan neyse hemen o eksiği kapatması. başvurdu ilk defa e, okulun ilk gün ilk gündü. E, hatta günün hatırlıyorum ve hatta bazen kutluyorum. E, sonra ailem yine karşı çıktı. E, böyle e, uzun bir, dam, bir zaman böyle e, sürdü. Ama en azından kabul edildiler çünkü e, anladılar ki yani bu benim e, bir seçim yani benim seçim benim e, tercihim o yüzden e, en az en, en sonunda kabul ettiler. especially for us who come from a, a society, from the Albanian society mainly is a secular society, and people are not very religious. So to have the chance, like to discover, let's say, uh, Islam, it's a very uh, big gift from Allah. So Alhamdulillah. Uh, however, you know, uh, in Albania, like in many other countries that came from communism, there are many issues, especially for Muslims especially under, uh, uh, after the 90s, you know, uh, Albania experienced a new identity building, which was mainly oriented towards what they say European identity and Christian friendly identity. Uh, in this sense, uh, the public opinion makers, which were uh, mainly Christian friendly and European friendly. Actually, they tried to give Albania a more European and Christian identity. And they built narratives such kind of like saying that we had an injustice around 500 years. We were disrupted from Europe, so now it's time for us to come back to our uh, where we belong, so to Europe. So they build narratives like bahsettiğim gibi komünist döneminde e, bütün dil, dinler e, yok edildi. O zamanlar bütün yani Arnavutlar içki içiyordu, e, domuz kullanıyorduk. Allah'a inanmıyorlardı. Hiç kimse Allah'a inanmıyorlardı. Ama çok şükür bundan sonra yani komünist döneminde sonra demokrasi geldi ve insanlar din yine yani camiler yine açıldı. Üniversitedeyken e, yine de e, birkaç sorunlar e, yaşadım. Mesela hocalar, bazen hocalar karşı karşıya çıktılar. Bazıları derste beni derse bırakıyor bırakıyorlardı. Ama bir şey var çünkü ben yabancı dilde okuduğum için yabancı hocalar daha açık fikirlerde. Ama Arnavutlar yine de İslam'a biraz, Müslümanlar biraz karşıydı. üniversiteden sonra iş bulmaya çalışıyordum ama bulamıyordum. Biraz sıkıntı oluyordu. E, Müslüman olduğum için, e, başörtülü olduğum için e, beni e, almıyorlardı. Birkaç mülakata girdim. E, mülakat çok iyi geçiyordu. Tecrübelerim vardı e, ama yine de almıyorlardı. Bazıları açıkçası söylüyorlardı yani başörtülü olduğum için e, size kabul edemiyoruz. O yüzden e, Arnavutluk'ta yani Müslüman olarak biraz orada okumak, orada çalışmak, biraz orada yaşamak e, çok zor oldu. O yüzden Müslüman bir ülke e, gitmeye karar verdik. Aile ailece aile olarak karar verdik. Müzik Ondan sonra Türkiye'ye geldik. Bursu, ilk önce Bursa olarak geldik. Sonra eşim de Bursa olarak geldi. Doktora okumaya için geldi. Aynı, aynı üniversitedeyiz. Yani Ankara Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Gazetecilik aynı bölümünde. eşim İslam İşbirliği Teşkilatı çalışıyor. Oğlum 5 yaşında burada doğdu, Ankara'da doğdu. Kanada gibi birçok e, diğer ülkelerden gelen e, öğrenciler burada e, bizimle birlikte bizim kültürümüzü, dinimizi tanıdılar. Biz onlara asla herhangi bir şey empoze etmedik. Sadece kendilerinin görmelerini ve kendi tercihlerini kendilerinin yapmalarını istedik. feel that for this gift that Allah gave to us, we feel that we have to give something back. And this, of course, starts by first uh, having a good education and then, of course, like having experience like in work, etc., and then giving something back. Artık e, Türkiye'den çok memnunum. yani Müslüman bir ülke oturdum e, yaşadığım için bu fırsat beni bu fırsat o e, verdi verildiği için çok mutluyum, çok memnunum. Artık ibadetlerim daha rahat yapabilirim. Oğlum da e, dindar bir ortamda yetişip yetişebilir.